ujejwe gukurikirana ingena amafaranga yinjira mu isoko ryo mu mujyi wa matana ni mu ntara ya bururi hari mu mino y'igipolisi kuva ku munsi wa gatatu mujya kubyumva ingene mugenzi wacu jean Pierre misago akorera mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu abishikiriza muri ano makuru kandi turajya kugaruka ku nzitizi zikibonekeza mu bijyanye n'amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi ni mu gihe uyu wa cumi kigarama hari umunsi wahariwe wo kurangiza iminsi cumi n'itandatu yisekeza ryahariwe kurwanya amabi akoregwa bigeme n'abakenyezi bikaba binahuriranye n'umunsi mpuzamakungu w'agateka kazina muntu hari mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo n'umunani sangwa ikaze murabyumva muri ano makuru sangwa muri sanze yabanje gushimira amwe mu mashyirahamwe yamaze guhindura ingingo yari yarafatiye u aha akavuga nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abavuga ururimi rw'igifaransa dukurikire Albert Hashingiro umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Ugwandiko rw'umwumvikano hagati ya leta y'u Burundi muradutunga ijwi dusabye siryo rije ariko ano makuru tuyabandanirize mu gisata cyo gutwara neza aho eh, ujejo gukurikirana ingena amafaranga yinjira mu isoko ryo mu mujyi wa matana mu ntara ya bururi ari mu mino y'igipolisi kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi umugwi wegamiye umugwi wagenywe nako n'ibiro bya buramatari w'intara ya bururi ngo usuzume ko amafaranga atozwa muri iyo soko yinjira yose mu kigega ca komine eh, uwo mugwi eh, uwo mugwi kumwagiriza ko yoba atashikanye mu kigega ca komine hafi miliyoni cumi n'indwi z'amafaranga y'amarundi mu mezi atanu yari amaze muri icyo gikorwa Juvan Dayikeza umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intare Bururi abivuga asaba ba musitanteri n'abanyabigega b'amakomine gukurikanura kugira ngo mwe n'ubwo busuma utuzwe n'inkuru ya jean Pierre misago umugwi w'abantu batatu washinzwe gusuzuma ko amatagisi atozwa mu isoko nkuru yo mu muji wa matana ashikanwa koko mu kigega cya komine matana watanze icyegeranyo kuri uyu wa gatatu ko hari amafaranga aharugwa ku miliyoni cumi na zitandatu n'ibihumbi amajana cyenda yatojwe ariko ntiyashika mu kigega cya komine nk'uko bishikirizwa na jivanda yikeza umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya bururi yashyizeho uwo mugwi uwo munsi nyine niho umuyobozi mwishikira yategeka ko Dieudonne Manirakiza ajejwe kwegeranya ayo mafaranga yatwara mu kigega cya komine ahagarikwa kugira ngo abazwe irengero ry'ayo mafaranga ariko mu biro bya buramatari w'intara ya bururi bari bamaze kuronka amakuru ko diyodone manirakiza yobaje rimwe na rimwe yisigariza amafaranga yatwaye mu kigega cya komine ayegeranijwe muri iyo soko nk'uko jivanda yikeza abivuga agasaba ba musitanteri n'abanyabigega b'amakomine agize intara ya bururi kuja rimwe na rimwe barishikira ku rubuga bakurikirane neza ko atafaranga rya leta rikatishirizwa mu mifuko y'abantu Diodone Manirakiza akaba yari yasubiye mu kibanza c'uwari yari muri ako kazi yagirizwa kunyuruza miliyoni zitandatu mu mafaranga y'amarundi amafaranga yakuwe mu gasho abanje kuyariha nk'uko amakuru ava ku mugwa mukuru wa komine Matana bivuga jean Pierre Misagi Bururi radiyo isanganiro Arakoze Jean Pierre eh, Misago kurayo makuru avugwa muri komine Matana y'intara ya Bururi tugaruke ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho hibonekeza ibinogo mu mabarabara amwamwe yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bamwe mu baca muri ayo mabarabara bamenyesha ko ibikogwa byo kuzibira ibyo binogo bikogwa n'abantu basukamwe ibivu navyo bigatuma ayo mabarabara yononekara kurusha iyi mvura iguye bagasaba babijejwe gusanura ayo mabarabara hakoreshejwe hakoreshejwe ibikoresho byagenewe kubaka amabarabara tukivuga amabarabara nyene uburyo bw'amafaranga arenga imiliyaridi mirongo ibiri n'umwe niyo yashyizweho na leta y'u Burundi kugira ngo afashe mu bijyanye gukora ah, amabarabara ariko ngo buguma budakwiye n'amashikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'inondwi yasanze hakwiye kohotozwa ubundi buryo busa n'ubwibagiwe kandi butegekanywa n'amategeko umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta agashikiriza ko muri ubwo harimwo nko gutoza amafaranga ku bijyanye n'uburemere bw'imodoka ariko ngo bisabwa ko amabarabara abanza gutunganywa neza gusumba tumukurikire urwandiko rw'umwumvikano hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe usile ryo mu gihugu ca Togo ajyanye n'umugambi wo kubaka ibibanza byo kurihishirizamo tagisi y'imodokari mu ibarabara kimwe bita mu gifaransa peage niyarengeje urugero rw'ivyo yabwirizwa kwikorera bwo gukora mu bijyanye n'amabarabara ariko biguma bikenewe ko ho kwegeranywa uburyo bwinshi mu kuraba ubutegekanywa n'amabwirizwa ariko busa n'ubwibagiwe aha twovuga itagisi ifatira ku buremere bw'imodoka iyi ifatira ku vy'imodoka yikoreye birenze ivyo irekuriwe ibyo rero bisaba kubaka ku mabarabara aho izo modokari zipimirwa uburemere be n'ubuhinga tudafise aha mu Burundi ni muri iyo ntumbero integuro ishikirijwe Ifi bifise akamaro gakurikira abakoresha amabarabara bazoterera mu kuyasanura gukingira amabarabara ntaza arononekara n'ingoga bivuye ku modokari zikorera ibirengeye ivyo zirekuriwe inama shikiranganje imaze guca hirya no hino iyo nteguro y'amasezerano yashinze ibi bikurikira ubwo buryo bwo kurisha ku mamodokari bushoboka iyo hari amabarabara meza ico naco tukaba tutaragishika ko aho iwacu aya masezerano yohabwa intumbero yindi iryo shirahamwe rikabanza rikubaka amabarabara meza n'ivyo bibanza byo kurishirizamwo bigategekanywa rigaheza rikaganira na leta amasezerano y'ingene yorihwa horonderwa mu Burundi amashyirahamwe ashobora gusanura amabarabara agashiraho nubwo buhinga bwo kurihisha bakumvikana na leta ingene yo kwiriha uburyo yakoresheje mu gusanura ayo mabarabara isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu muri studio za hadiyo isanganiro ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'umutekano umuntu w'umugabo yishwe mu masaha ya saa yine z'uno wa gatanu hafi y'uruzi nyabagere kartie taba ya zone gihosha ni mu gisagara ca Bujumbura amakuru twakuye aho uyo yiciwe avuga ko yarashwe n'umusirikare w'igihugu tukaba tukirondera umuvugizi w'igipolisi eka n'umushikiranganje mu vyo bujejwe harimo umutekano tumukurikire ndanezerejwe no kubona ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ryarakuyeho ingingo yo kuguma rishinze ijisho mu burundi ndetse no kuba ryarakuyeho ingingo yo guhagarika imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi iryo shyirahamwe ryaremeye ko amahoro mu bihugu biri mu bihe bidasanzwe hamwe no gukuraho ibihano ku bantu bamwe bamwe mpamagariye ubumwe bwa buraya gufata ingendo nk'iyabo bandi maze baheraheze ibijyanye no gukuraho ibihano ku burundi bijyanye n'ingingo ya mirongo icyenda na gatandatu y'amasezerano y'ikotonu ndetse bakureho n'ibindi bihano ku bantu bamwe bamwe umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu albert hashingiro akaba ariko asubigwamo mu rurimi rw'ikirundi na oban niyo nkuru tubandanya no makuru mu bijanye n'agateka kabigeme n'abakenyezi haracibonekeza inzitizi mu bijanye no kugwanya mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme nk'izijanye no kwemera no kwemera hamwe n'imico bivugwa na Joseph Mujiji umuhinga mu bijanye n'iterambere idakumira mu kiganiro ca Radio Isanganiro Consolate Habimana icegera cy’umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu CNIDH akavuga ko hakwiye amahimiriza kuva hasi hamwe n'amategeko atomora neza uko ayo mabi yotuzwa n'inkuru ya Lidi Gahimbare imico n'imigenzo hamwe n'ibijyanye n’ukwemera kwemera ni inzitizi zituma kurwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigemeye bidashikwa ko bivugwa na mujiji Joseph umuhinga mu bijyanye n'iterambere idakumira abantu baza kujya kwishingikiza amadini baraja gushiramo ibintu bijya gutuma bajya kuja gusubiza hasi agateka k'abakenyezi nk'uko ubwa yuko imana yari umugabo kuko udafise agateka kukubaho nta kandi gateka ushaka iyi ni inzitizi ngo ni urupapuro abakorewe amabi basabwa ko kwa muganga kugira ngo bitire ubutungane urugorobaro rwo kwa muganga n'ubu n'akanande y'abahinga ariko turabise abaganga turabise ibitaro turabise ubushanyi mwagara y'abantu uwafashwe ku ngufu kutamuha agaciro hariho itegeko leta ifise ry'ukingira umwenegihugu wese atakingiwe rero bakamukubagura harenda kuba ingene uyu muntu bamufasha bakamwubaka bakamushigikira akaronka impapuro yo kwa muganga neza kwitwara atarisha amafaranga hanyuma agahita akajya kuburana muri sentare ashigikiwe na leta naho biruka ariko Therese Nijinama umunyamabanga mukuru mu runani kafobe avuga ko hari intambwe irikishikwa ko aho hari abakenyezi bubahuka kuvuga ko bashikiwe n'amabi aho hambere atari ko byari byifashe benshi ubu ariko baratangura guhindura inyifato n'imigenzo mibi bari barafashe nkama ko ari igenga ingo ubu bariko baratangura kuyivamo biraboneka biragaragara uko byari bimeze kare byabakamizwe n'ingoma ati mbega ninikura ko gahuzu nkabivuga canke nkararaza naka ncahe ariko munani kafobe basaba ko imico n'imigenzo byataye igihe byohinduka tugasaba ko imico n'imigenzo yataye igihe ihinduka ku neza y'umurundi uwo ari we wese kuko n'ibwirizwa shingiro riravuga twese twotungana n'amategeko mbuza makungu igihugu cemeje abantu bose bavuka bangana nta kuntu rero umurundi kazi we yosigara inyuma y'amajambere ku bwa consolate habimana icegera c'uwurongoye umugwi w'igihugu jeje w'agateka kazina muntu cndh avuga ko amategeko akwiye gutomogwa kugira ngo amabi ahashwe koko amategeko avuguruzanya mm. ahandi ugasanga ntiyuzuye ni ukuvuga ngo aho hantu harakeneye umucyo ico kintu kandi cyofasha cyane kuko bituma n'umucamanza yakiriye dosiye yerekeye amabi nk'aya afatiye ku gitsina yoroherwa mu gufata ingingo ikindi tubona cyoba ciza coshobora gufasha mu buryo bugaragara ihimirizwa rirakene bikenewe uhereye hasi kuri urya nyene ari victime tukagera ku rwego dusenyura igisiga Ibyo biruko mu gihe iminsi n’itandatu yari kugwanya amabakorerwa abakenyezi n'abigeme ihimbazwa kuva igenekerezo rya gatanu munyonyo gushika igenekerezo rya cumi kigarama umunsi uhuriranye n'umusi mpuzamakungu wahariwe agateka kazi na muntu Arakoze ridiga himbaro umunsi mpuzamakungu hariwe agateka kazina muntu ukaba watanguye kuwa cumi kigarama mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine n'umunani mu bijyanye n'inkino Gustave niyo nkuru niwe agiye kumenyereza by'imfatakibanza umugwi nserukiragihugu w'umupira w'amaguru ku bigeme batarenze imyaka mirongo ibiri bikaba byashyikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB ni nyuma y'iminsi mike warasanzwe wamenyereza uwo mugwi w'igihugu w'abigeme atanze imihoho Jeremy Manirakiza agasigura ko hari ubukene bw'abashoboye gusubirira uwahoze amenyereza uwo mugwi nayo kubijyanye n'amasezerano yamenyesheje ko mu ishyirahamwe FFB no mu bujeje inkino bariko bariga neza ibijanye n'ico kibazo tumukurikire haraciye iminsi imenyereza mukuru w'ikipe nationale y'abakobwa batarenze imyaka mirongo ibiri avuze yuko ahagaritse kumenyereza uwo mugwi ku mvuzi yiwe mu ishyamba ry'umupira w'amaguru yo mu Burundi uko ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryabikoze uko murabizi yuko ku munsi wa gatandatu uzegerekeza uza cumi n'umunani niho uwo mugwi uzokina n'umugwi wa Tanzania Gustave niyo nkuru kuva uno munsi rero araza gutangura gutegura ubwo rukino icegera ciwe Patrick Nshimirimana hanyuma Belize Ininahazwe nawe acaba icegera ciwe murumva watanze imihoko yarasanzwe ari umukobwa si gupfa kuvuga ngo uciye uraba umukobwa mbure urarabana nivo uwo mukobwa afise bamenyereza bose turiko turababwira afise iyindi migwi perezida wa federasiyo yaravuze yuko mu migambi afise eh, yifuza yuko umumenyereza w'umugwi gihugu atayindi ekipe yomenyereza umvikana rero bazogirana amasezerano y'akazi mu minsi iri imbere eh, federasiyo na minisiteri bazokwicara bazokwicarana kugira ngo batore inyishu icyo kibazo mu bijyanye n'igisata cy'amatongo impapuro ndangatongo zirenga amajana ane nizo zimaze gutangwa muri komine bukemba y'intara ya Rutana ku banyagihugu bazifitiye uburenganzira kuva mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri bivugwa n'uburongo gisata ntunganyamatongo muri komine bukemba bamwe mu bamaze kuronswa izo mpapuro ndangatongo barashima kuba amatongo yabo yanditswe bagashimira n'ishyirahamwe mpuzamakungu giteye iterambere PNUD ryafashije kugira ngo iryo sekeza rigende neza n'inkuru ya Evariste nziko banyanka aheruka ibuka gukemba twaranezerewe cyane kuko nko mu gisate cy'abakenyezi hariho uburyo cyane abakenyezi turenganywa ubu ni ntungwa nayo munika wo ku mutumba rubanga zone butare ya komine bukemba ni umwe mu bamaze kuronka impapuro ndangatongo ashima ko uno munsi itongo ryiwe ryanditswe nka nararose iserifitika iranga ubwo bwatsi bw'iwanje nari narenganijwe na bacu nubwo umwaka utarahera ngo dukorotire mugabo nibaza yuko umwaka uzogenda guhera tugeze mu majana atatu warongoye igisata kijejwe kwandika amatongo muri komine bukemba ashimira ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere pinide yabaherekeje muri iryo sekeza n'ubu kibandanya ehaste nije imbere asaba ko iryo shyirahamwe ryobandanya gufasha icyo nosaba gusa pinide ni uko arakoze Evariste nziko banyankaka bari no ngaha ku isaha zitandatu n'iminota 45 muri studio za Radio Isanganiro ndangirije no makuru ariko mbanze ndabibutse yuko umuntu umwe yishwe mu masaya sayine zuno wa gatanu kuruzi nyabagere quartier tabazone gihoshani ngaha mu gisagara ca Bujumbura amakuru twakuyaho uyo yici wavuga ko yarashwe n'umusirikare na makuru dukesha Pierre Nkurikiye umuvugizi mu byo umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujeje harimo umutekano amenyesha ko hari abasirikare babiri barasanye igipolisi kikaba cyamaze kurungika ugira amatohoza nawe ujeje gukurikirana ingena amafaranga yinjira mu isoko yo mu mujyi wa matana eh, mu ntara ya bururi ari mu minwe y'igipolisi kuva ku munsi wa gatatu